infanoi petas, plen cresculoi plen crescu. Grava novajo ocasas en la mondo. Infanoi lazigis de la passivezzo de plen cresculoi, ca decidis mem preni la iniziaton peti, postuli, che plen cresculoi farigiu effective plen crescai homoi. La chialo estas la alarma minazzo alla planeta climato. Generazio post generatio, la homaro lasis che la mondo malpurigiu en tia grado che la malequilibro en la medio nun minazzas la estontain generatioin. Cai crome, la nunai autoritatuloi ne successas preni vere effectivain sintenoin cae agoin kiwi povus real giustigi au almenau mildigi la tutan catastrofon. Cio comencigis antau quelca iaroi ciam adolescantino en Sveduio, nome Greta Thunberg, decidis dedici sian tutan tempon ca energion por mobilizi infanoin ca iunuloin en la tuta mondo por la afero de climato si comences individuan agadon per surstrata strico, farigis vegetarano, cae convincis sian tutan familion al preni viv stilon sen troa consumado con diversae manieroi protecti la medion. Cae per interretai comuniciloi si comences a aliaen alia in circa la sama agado ili conscias che sian movadon ili ne povas plenumi individue au malgrand scale. Ili devas postuli novain pasioin de autoritatuloi contravi la interesoin de grandai entreprenoi, postuli mon punoin contra malporigantoi de la medio, proponi politicon por eviti natur detruadon. La celo estas eviti che la altigio de la monda temperaturo attingu plian unu como quin celsiusain gradoin, cio causus mondan miseron cae malsaton cae detruus natur ricciajoin. Ili estas tre iunae, sed ne naivae. Ili assertas che se ili desiras havi locon por vivi, estontece, ili mem devas zorgi pri la mondo. Tio concernas la estontexon de la homaro, cae iliam el revigis pri atendado che la registaroi prenu sur sin tian respondetson. En la lasta el dono de la forumo de Davos en Svisuio, Greta curage parolis. Quelcae homoi, quelcae entreprenoi, aparte quelcae decido povae personoi, precise scias ciaen alten valorajoin ili oferadis por plugain neimageblen quantoin da mono. Cae mi opinias che multe il vici tie, hodiau, appartenas al tiu gruppo de personoi. La movado disvastigias. Manifestatioi ocasas lasta tempe en Europo, Australio, Americo. En Belgio ministro resignis pro misconduto relate al movado. En Australio chef ministro criticis la iunuloin cae ricevis jenan respondon. Ni estos malpli activai, se vi faros malpli da fecajoi. La fenomeno estas vere interesa. Oni iam ne raitas pensi che la nova generazio vivas indiferente. kai plura scientistoi iam esprimis sian opinion. La infanoi pravas.